Rādījumu arī Latvijā ēterā. Raidījums kafijas pauze. Es izveicināts mīļo radio Marija Latvija klausītāji. Kristus ir augšām cēlies. Tevi no radio Marijas studijas sveicinu es Māris Veliks. Tā kā tuvojas vasaras svētki, svētā gara nosūtīšanas svētki, šodien parunāsim par svēto garu – Raidījuma turpinājumā tu dzirdēsi sarunu ar ievērojumu kalpotāju Polijas katoļu harizmātiskajā atjaunotnē – māsu Tomašu Počebausku. Māsa Tomaša Polijā ir ļoti pazīstama, ir vadījusi neskaitāmas rekolekcijas, palīdzot iepazīt svētā gara personu un atklāt viņa dāvanas – Kopā ar tēvu Džonu Bašaboru Polijā vairākus gadus pēc kārtas ir rīkojusi liela mēroga katoļu harizmātiskus pasākumus ar nosaukumu Jēzus na stadionē, jeb Jēzus stadionā. Iedomājies vienkopus stadionā pulcinot līdz pat 60 tūkstošiem ticīgo. Es ceru, ka šī intervija izraisīs arī tevī lielākas slāpes pēc svētā gara. Bet pirms mēs sākam, es vēlos atgādināt, dargo klausītāji, Šodien, 15. maijā, notiek Maija Zibmarietons. Vienas dienas akcija vācot līdzekļus Radio Marija Latvija šī mēneša izdevumu sekšanai. Lai šomēnes mēs visu varētu apmaksāt un turpināt savu skanējumu, mums ir nepieciešami kopumā 18 tūkstoši eiro. Šobrīd pietrūkst vēl 11 tūkstošu, un tādēļ mēs vēršamies pie tevis ar pazemīgu lūgumu – Ja tev, dārgā māsa, tev, dārgais brāli, šī radiostacija ir par svētību, tad palīdzi tai pastāvēt ar savu šī mēneša ziedojumu, lai Dievs bagātīgi tev atlīdzina. Bet nu, šajā brīdī jūsu uzmanībai saruna ar konsekrēto māsu Tomašu Potšebausku no Polijas. Ar viņu sarunājos es, Māris Veliks. Hello, sister Tomaša. Esiet sveicināta, māsa Tomaša. Sveicināti, prieks jūs um, satikt. But... Uh, Šīs intervijas laikā mēs runāsim par svēto garu, bet vispirms uh, parunāsim par jums pašu. Iepazīstiniet ar sevi mūsu klausītājus. Pastāstiet viņiem, uh, ko jūs vēlētos, lai nu, viņi par jums zinātu. Esmu konsekrētā māsa no svētās Katrīnas no Aleksandrijas kongregācijas. Esmu māsa jau 30 30 gadus nodarbojos ar evanģelizāciju, pasniedzu stundas skolā, kā arī vadu dažādas rekolekcijas, dažādas meistarklases, dažādas harizmātiskās sesijas. Šeit Polijā arī organizēju dažādas liela mēroga rekolekcijas ar tēvu Džonu Bašu Boru, kurš ir priesteris no Ugandas, un kuram ir tik fantastiska dāvana runāt tik vienkārši ar mums poļiem, kas teorētiski esam ticīgi, bet praktiski dažkārt jūtam, ka ar Dievu mums nav gluži pa ceļam. Un viņš spēja tik vienkārši parādīt attiecības ar Dievu un iemācīt lūkšanu un šīs attiecības. Eh, Tāpēc es jau vairākus gadus organizēju rekolekcijas ar viņu, to starp tik lielas kā 60 tūkstošiem apmeklētāju. Tautas stadionā 2013. gadā Varšavā. Tāpat rīkojām lielas rekolekcijas Liheņā, 30 tūkstoši cilvēku laukumā pie bazilikas. Pielaiks pirms pandēmijas, kad ļaužu pūļi sapulcējās, lai dzirdētu par kungu Jēzu. Vēlāk pēc pandēmijas šīs rekolekcijas ir mazākas, taču mēs joprojām tās organizējam sporta zālēs, baznīcās un kur vien iespējams. Tomēr katru nedēļu es vadu dažādas harizmātiskās meistarklases vai rekolekcijas par lūkšanu un harizmātiskās harizmātisko dāvanu izmantošanu. E, un laikam tāpēc esmu šeit, jo pazīstu džūdu no kādām e, rekolekcijām. Tad nu, mēs viens otru kaut kur aicinām un dalāmies savā pieredzē. Katru dienu es mācu mazus bērnus sākumskolā, gatavojot viņus pirmajai komunijai, un šo e, svētdienu e, arī mana trešās klases bērnu grupa, 80 bērni, drīzumā pirmo reizi svētajā komunijā pieņems kungu Jēzu savā sirdīs. Pastāstiet, dārgā māsa, par jūsu pieredzi ar svēto garu. Kā jūs iepazināt svēto garu? Kāda ir jūsu vēsture ar svēto e, garu? Reiz kā jauna meitene, es es piedalījos kādās rekolekcijās, kurās bija lūkšana par svētā gara dāvanu izliešanos, kas bija jauna pieredze tajā laikā. Mēs zinājām par kungu Dievu, daudz bijām lasījuši, bet tad tas nebija mums e, parādīts dzīvā veidā, un šīs rekolekcijas notika, tajās piedalījos, e, un bija tur svētā gara izliešanās lūkšana. Man tā bija pārsteidzoša pieredze, kad it kā melnbaltā pasaule kļuva krāsaina, vai divdimensiju pasaule kļuva trīsdimensiju. Tas ir it kā pavērās šī e, garīgā telpa, par kuru es iespējams teorētiski teorētiski zināju iepriekš, bet nekad iepriekš nebiju pieredzējusi. Kad kristībās ar svēto eh, garu viņš skāra manu sirdi, eh, mans pasaules redzējums eh, pilnībā mainījās. Mans redzējums par lūkšanu. Dievs kļuva man tuvs. Es gribēju mīlēt visus cilvēkus un šķita, ka varu vienkārši dzīvot no lūkšanas. Tas bija ļoti neparasts laiks, un kopš tā laika es esmu harizmātiskajā kustībā. Piedalos arī lūkšanu sapulcē E, Paldies! Esmu vadījusi dažādas grupas, esmu dibinājusi dažādas kopienas, tāpēc nemitīgi cenšos padziļināt attiecības ar Svēto garu. Uh, uh, uh, Vai šī harizmātiskā pieredze jums nešķita kaut kas dīvains? Jo es zinu, ka ir cilvēki, kuriem ir piesardzīga attieksme pret harizmātisko lūkšanas veidu. Mm, eh, Un tāpēc šajā ziņā viņi nav atvērti šai pieredzēji. Uh, Kā bija ar jums? Vai arī jūs bijāt tik izsalkusi pēc eh, svētā gara? Man tā nebija sveša pieredze, e, jo jau no bērnības biju piedalījusies oāzes kustībā. Šeit e, Polijā pirms daudziem gadiem bija ļoti populāra oāžu kustība. Katrā draudzē bija bērnu pulciņi, jauniešu pulciņi. Mēs devāmies uz rekolekcijām un lūdzām šādā veidā, lai mēs atvērtos svētā gara darbībai. Tomēr vēlāk, kad man э, bija pārdesmit gadu un es piedalījos pirmajās evanģelizācijas rekolekcijās, šķiet, ka tas man nebija kaut kas nepieņemams vai pavisam cita realitāte. Э, Tomēr tā bija gaidīta pieredze. Es zināju daudz par svēto garu un ļoti vēlējos viņu viņu piedzīvot, un es zināju, ka ir iespējami personiskie vasaras svētki. Tāpēc es domāju, ka biju atvērta patiesi satikties ar svēto garu un ļaut viņam darboties. But, uh, says, uh, Bet, ja nu kāds apgalvo, man taču jau ir svētais gars, bērnībā es tiku kristīts, es saņēmu iestiprināšanas sakramentu, varbūt man vairs nekas vairāk nav vajadzīgs. To. Ko jūs atbildētu šādiem iebildumiem? Protams, neko citu tev nevajag. Tev vienkārši vajadzīgs, lai svētais gars būtu tevī redzams. Tev tas ir jāatbrīvo tādā nozīmē, ka, protams, mums tas ir caur kristību un iestiprināšanu, svētais gars jau ir tevī. Mums ir svētā gara dāvana pilnība, īpaši no iestiprināšanas sakramenta. Tomēr tas nav redzams katrā no mums. Īpaši tas attiecas uz svētā gara augļiem. Man ļoti patīk apustuļu darbu septītā nodaļa, kad ir ir tiesas process ar Stefanu, e, bet šķiet, it kā klātesošie nemaz nav ticīgi. Tie viņu apsūdz, griež zobus, uzbrūk. Viņu sirdīs vārās dusmas. Bet Stefans, svētā gara pilns, to visu uzņēma mierīgi un uzlūkoja kungu Jēzu atvērtajās debesīs. Nu, lūk, tas ir šo augļu kontrasts, ka mēs dažkārt reaģējam ļoti cilvēciski, nervozi vai nepacietīgi. Bet svētais gars parāda mums pavisam citu veidu, kā izturēties pret Tiem eh, cilvēkiem, kur ir nepatīkami, kaitinoši vai ir pret eh, mums nostājušies. Viņš arī ļauj mums redzēt ar pavisam citām acīm, eh, tāpēc, manuprāt, tādi augļi dzīvē ir jāmeklē. Protams, mums visiem ir svētais gars, bet vai mēs ļaujam viņam mūs pārņemt un mūs sūtīt? Tas nozīmē, ja man ir sirds miers vai daudz mīlestības, tā ir viena puse. Taču e, svētajam garam svarīgāks ir tas, vai viņam esam mēs, un vai viņam ir iespēja mūs sūtīt šajā pasaulē, kurai šodien ļoti vajadzīga pestīšana. Ir vajadzīgs kungs Jēzus, un tikai viņa spēkā mēs varam to nest citiem cilvēkiem. Okay, Labi, ja mēs esam saņēmuši kristību uh, un iestiprināšanu, mēs varam būt pārliecināti, ka mēs uh, esam svētā gara templis. Bet kas mums ir jādara, ja mēs vēlamies viņu piedzīvot vairāk, un ja mēs vēlamies, lai svētais gars būtu aktīvs mūsu dzīvē, kas mums ir nepieciešams? Vispārīgi runājot, mums nekas nav vajadzīgs, izņemot atvēršanos. Svētais gars ir kā vējš, es to bieži saku konferenču laikā. Nav nepieciešams aicināt vēju veidināt dzīvokli. Vienkārši atveriet logus, un vējš nāks iekšā pats. Un atverot logus un durvis un visu, kas ir plaši, mums būs caurvējš. Un tas ir mūsu garīgās dzīves dzīves pamatā. Es ļoti bieži izmantoju šo svētās Terēzes no Avilas attēlu. Viņa runāja par mūsu iekšējo pili, par to, ka mūsu dvēsele, mūsu iekšējā dzīve sastāv no tādiem kambariem, istabām. Viss noslēpums ir tajā, ka jo vairāk mēs atveramies svētajam garam, pat tajās lietās, kuras mēs paši nevēlamies atcerēties, tajās, kuras mūsu vēsturē nebija gluži labas, Ja mēs tur ielaidīsim svēto garu, tas varēs izveidot tā sakot tēlaini. Tak to, poviem, kas mums dzīvē nedara. To, Bet, ja esam ar viņu piepildīti, e, viņš varēs mūs arī lietot tā, ka, lai arī kur mēs dotos, cilvēki kaut ko ieraudzīs, kaut ko piedzīvos. Pat mēs varam lūgt par citiem, ļaut viņiem piedzīvot brīnumu, mēs varam sludināt kungu Jēzu, un šie vārdi sasniegs cilvēku sirdis. Par Dievu var runāt jebkurš, arī neticīgais, bet tas cilvēkus neaizkustina, vai ne? Tā ir tikai tīra zinātne, sausi teikumi, tie var būt patiesi, bet tie neglābi. Tikai svētais gars spēja darīt, ka tas, ko sakām citiem, glābi un nes cilvēkos augļus. Tātad būtībā mums nevajag neko, kā tikai atvērties ar vien vairāk. Lai šī ir mūsu lūkšana, nāc svētais gars, Es arvien vairāk atveru sevi, jo, kā vēsta katoliskās baznīcas katehisms, Jēzus ir tas, kurš mums dāvā pastāvīgu svētā gara izliešanos. Viņš ir atvēris lielu ūdenkritumu, tas ūdenskritums vienkārši jau ir. Tāpēc atvērsim savas sirdis, cik vien varam, lai svētais gars ienāktu mūsos un dzīvotu mūsos. Būsim arvien vairāk viņa templis. Mēs jau esam svētā gara templis kopš kristības brīža, bet dažiem no mums tā iespējams ir tikai sausa teorija. Mēs zinām, ka kristības sakramentā mēs esam kļuvuši par Dieva bērniem, kristībā mēs esam izglābti un tapuši par svētā gara templi, tomēr tas, cik lielā mērā mēs to izdzīvojam, ir atkarīgs no mūsu atvērtības. Un tā vai mēs pieņemam šo dzīvā svētā gara izliešanos, šo dzīvā ūdens straumi, ko Jēzus mums apsolīja. Uh, Dargā māsa, uh, jūs jau dalī, dalījāties par to, kas mainījās jūsu dzīvē, kad tikāt kristīt ar svēto uh, garu, bet vai ir vēl kādi ieguvumi tam, ka svētais gars ir mūsu dzīvē? Kā mēs to redzam Bībelē un cilvēku dzīvēs, jo esmu pārliecināts, ka jūs esat redzējusi, kā svētais gars darbojas daudzu, daudzu cilvēku dzīvē what, what gifts, uh, un kādas um, pieredzes un dāvanas eh, eh, Svētais Gars mums dāvā? Svētais gars mums dāvā tās eh, dāvanas, kuras konkrētajā brīdī ir vajadzīgas cilvēkiem, kuriem kalpojam. Dažkārt tās būs vienkārši organizatoriskas dāvanas. Mēs rīkojām šīs lielās rekolekcijas stadionā, un, piemēram, mums bija problēma Kā sadalīt brīvprātīgos? Tā kā stadions ir 70, 17 stāvu augsts, ik viens, kas uzkāpa stadiona augšā un, piemēram, nekad nav bijis debeskrāpī, viņam var sakrēt galva. No to może mu się w głowie zakręcić. Ja to samo z wolontariuszami, Tas pats ar e, brīvprātīgajiem, kurus mēs tur savācām, apmēram 300. Mums viņi bija jāsadala, e, kurš kurā stadiona e, sektorā kalpos. Tur bija izveidoti ap simts sektoru, e, un tas viss atrisinājās caur svēto garu, caur lūkšanu. Svētais gars pateica priekšā, jaunajiem jāiet uz pašu augšu, vidējās paudzes brīvprātīgajiem uz vidu, bet vecajiem lejā, kur ir līdzens un nav arhitektonisku barjeru. rozdzielać na płycie, gdzie jest płasko i nie ma żadnych barier architektonicznych, a młodych Savukārt jaunieši ir jāsūta tur augšā, jo tikai viņi varēs uzlēkt pa šīm stāvajām kāpnēm. Tātad e, arī svētais gars darbojas šādās e, vienkāršās lietās. Savukārt dāvanas, ko svētais Pāvils mums piemin e, Bībelē, ir dāvanas, ko svētais gars mums dod, lai kalpotu kādam konkrētam cilvēkam. Jo ir slimi cilvēki, tāpēc ir dāvana lūgt par dziedināšanu. Cilvēki ir noraizējušies vai neapmierināti, tāpēc ļoti bieži Dievs nāk caur pravietojuma dāvanu, caur stiprinājumu, iedrošinājumu, paceļot šos cilvēkus no situācijas, kurā viņi atrodas. Liekot šiem cilvēkiem redzēt, ka ka Dievs zina viņu situāciju. Tas ir atklāsmes dāvanas, ko dod svētais gars. Caur tām cilvēks var piedzīvot, ka Dievs zina viņa situāciju, ka Dievs viņu mīl šajā situācijā, ka es neesmu sliktākais, jo esmu darījis to vai to un to, un Dievs it kā būtu aizmirsis par mani. Viņš to zina, viņš saprot, viņš zina Un šajā situācijā viņš nāk pie mums, tāpēc katra kalpošana it kā atbrīvo svētā gara dāvanas. Nav tā, ka vispirms mums ir dāvanas un tad mēs ejam kalpot. Vispirms mēs ejam kalpot un dāvanas atklāja šajā kalpošanā. Mēs lūdzam par kādu un var atklāties kāds atziņas vārds vai pravietojums. Var notikt dziedināšana vai atbrīvošana, ja kādam tā ir vajadzīga. Tātad runa ir par svētā gara spēku, kuram mēs atveramies un kura spēkā ir jāceļ baznīca, jāceļ kunga Jēzus mistiskā miesa. Rūpējoties par katru viņa miesas locekli, apstākļi, ko Kungs Jēzus ir nolicis mūsu ceļā. Uh, Apostolis Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem 12. Uh, nodaļā piemin svētā gara dāvanas, un starp tām ir minētas arī tādas, kas šķiet uh, ļoti pārdabiskas, kā piemēram brīnumu darīšanas dāvana, Uh, dziedināšanas dāvana. Uh, Vai šīs uh, dāvanas ir pieejamas arī šodien? Jo nereti mēs vēlamies redzēt zīmes un brīnumus daudz biežāk savā dzīvē, un dažkārt pat sākam domāt, varbūt tas bija kaut kas paredzēts apustuļu laikiem, bet ne šodienai. Mm, it's not for today. Arī šodien mēs to varam mierīgi gaidīt, jo svētais gars gluži kā darbojās apustuļu laikos, tāpat tālāk darbojās apustuliskajā baznīcā, un mēs gal galā katru svētdienu apliecinām, ka mēs ticam apustuliskajai baznīcai. Tas ir apustuļu vēsture turpinās. Apustuliskās baznīcas vēsture turpinās, un mēs tajā piedalāmies, tāpēc šīs dāvanas var izpausties arī tagad. Ja tās neparādās, tas visbiežāk ir tāpēc, ka mēs negaidām, nelūdzam. Mēs vienkārši pieņemam, ka tā tam ir ir jābūt. Visbiežāk, ja runa ir par šīm lietām, kas saistītas ar mūsu ciešanām, slimībām, kaut kā trūkumu, mēs ļoti bieži ar to samierināmies. Bieži samierināmies ar to, ka jā, man jābūt slimam, Jo tā tas ir. Man kaut kas ir jācieš. Jo tā tas ir. Ja mēs sāksim lūgt par to, ja mēs sāksim ieaicināt tajā Dieva spēku, mēs redzēsim, ka Viņš to visu var mainīt. Bet tikai tad, Kad šajās situācijās viņu ieaicinām, katra lūkšana ir logu un durvju atvēršana, lai Dievs varētu vienkārši iekļūt šajā konkrētajā situācijā, vai tās būtu fiziskās ciešanas, slimība vai kāda atkarība vai kāda atstumtība, ko piedzīvojam, nepiedošana. Dzīvē notiek dažādas lietas, kuras mēs negribētu. Ja mēs aicinām kungu Jēzu tajā caur lūkšanu, ja mēs piesaucam svēto garu, viņš var to visu pārveidot. Dažreiz e, viņš to darīs šādā brīnumainā veidā. Tas ir viņš to paveiks vienā mirklī. Dažreiz tas būs process, bet ja mēs turpinām lūkšanu, mums tas nav īpaši svarīgi, jo mēs vienkārši zinām, ka Dievs darbojas. Mm, sister, have you seen miracles? Māsa, vai jūs esat redzējusi brīnumus? Es neesmu redzējusi vienīgi staigāšanu pa ūdeni un mirušo augšām celšanu, bet visu pārējo gan. Kā jau teicu, es strādāju kopā ar tēvu pašu Boru vairāk nekā 15 gadus. Viņš ir lielisks, harizmātisks cilvēks, eh, kurš ceļo pa pasauli. Viņam nekas nav neiespējams tajā ziņā, ka viņš nesamierinās ar to, ka kaut kas varētu nenotikt. Tāpēc esmu redzējusi dažādas dziedināšanas. Esmu redzējusi cilvēkus komā, kuri vienkārši acu mirst mirklī vienkārši atver acis un atgriežas dzīvē. E, es redzēju cilvēkus, kas izkāpa no ratiņkrēsliem. E, es redzēju cilvēkus, kuriem bija vēzis, viņi bija pietūkuši, bet nākamajā dienā viņi pēc lūkšanas izskatījās normāli. Es redzēju sievieti, kurai bija multiplā skleroze, viņa gulēja gultā un nākamajā dienā viņa jau e, pati atnāca, lai gan iepriekš bija tādā stadijā, ka viņa nevarēja piecelties no gultas, tāpēc es redzēju daudz, daudz dažādu brīnumu. Kā jau teicu, pa ūdeni vēl neesmu gājusi, bet tas mums viss vēl priekšā. Dargo radio Marija klausītāji, neizslēdz savu radioaparātu, jo sarunu ar māsu Tomašu mēs turpināsim pēc brītiņa. Bet tā kā šodien 15. maijā ir Zigmarietona akcija, kurā vācam līdzekļus Radio Marija maija mēneša izdevumu sekšanai, es vēlos atgādināt, ka mēs būsim no sirds pateicīgi par lielāku vai mazāku devumu, lai kopīgiem spēkiem šī misija, Radio Marija misija varētu turpināt savu darbu Latvijā. Es tikai atgādināšu, kā var noziedot. Apmeklē mājaslapu rml.lv, slīpsvītra ziedo un tur atradīs bankas rekvizītus un PayPal pogu. Vēl viena no iespējām ir tālruņa numurs 9 0 0 0 6 7 6 9. Es atkārtošu šo numuru vēlreiz. 9 Un tikai piebildīšu, ka zvanot uz šo numuru, jūs ziedojat 4,27 eiro Radio Marija Latvija darbības atbalstam. Ziedojuma tālrunis ir 9 0 0 0 6 7 6 9. Ja esat zvanījuši vai plānojat zvanīt uz šo numuru šodien Zibmarietona akcijas ietvaros, tad būsim pateicīgi, ja mums arī paziņosiet par savu zvanu vai nu zvanot uz ētera tālruni vai arī uz mūsu info tālruni, kuri, kuru tulīt nosaukšu, lai mums būtu vieglāk veikt ziedojumu uzskaiti un lai mēs zinātu, kā mēs tuvojamies šī Zibmarietona mērķim. Mūsu info tālrunis ir 67 969 128. Protams, iespēja arī ziedot Radio Marija ziedojumu kastītēs tev tuvākajā draudzē, kur šī ziedojuma kastīte ir pieejama. Bet šajā brīdī mēs turpinām sarunu ar konsekrēto māsu Tomašu Potšebausku no Polijas, un mūsu sarunu temats ir Svētais gars. Tēma, kas ļoti, ļoti aktuāla Šajā brīdī, kad mēs izdzīvojam svētā gara novennu, gatavojoties vasaras svētkiem. Rādījumā arī Latvija ēterā raidījums kafijas pauze, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! I suppose that uh, many listeners um, Es pieļauju, ka daudziem klausītājiem nav īsti skaidrs, ko uh, nozīmē uh, lūkšana mēlēs. Vai varat lūdzu paskaidrot? Uh, Mēļu dāvana ir dāvana, kurā svētais gars lūdz mūsos. Visvienkāršāk to varētu salīdzināt ar to, kā mazs bērniņš runā ar savu māmiņu. Kad mazulis ir mazs un vēl nezina, kā runāt, viņš saka savu vuhu un tā tālāk. Un viņa māte ir ļoti priecīga, ka viņš mēģina ar viņu runāt, protams, savā valodā. Un es domāju, ka mēļu dāvana mūsos kaut kādā ziņā e, darbojas pēc šī principa. Kad nāk svētais e, gars, viņš ieliek mūsos tādus mīlestības vārdus, kas teikti Dievam tēvam, kurš uz mums skatās kā uz mazajiem, jo mēs esam viņa bērni. Tāpēc viņš ļauj e, mums ar viņu sarunāties šajā neverbālajā veidā, šajā neapgūtajā valodā. Svētais Pāvils saka, ka tad, kad mēs nezinām, ko lūgt, svētais gars nāk mums palīgā. Vēstules romiešiem 8. nodaļa. Nākot mums palīgā, viņš iedod kaut ko vārdos neizsakā reklāmu, kas ir maza bērna murmināšana pēdiņos. E, Tā ir dāvana, kuru mēs, protams, varam pieņemt un tai atvērties. E, Tā ir arī dāvana, kurā varbūt pirmo reizi pārkāpsim barjeru, atlaidīsim kontroli pār sevi, jo kopumā cilvēki ir izauguši, izglītojušies, tāpēc mēs kontrolējam savu uzvedību. Nedodies, mēs darām kaut ko tādu, kas patiešām ir dīvaini. Nu, lūk, ir dīvaini, jo no mūsu mutēm nāk ārā kaut kādas dīvainas zilbes, e, kuras nevar apvienot nevienā veselumā un kas kopumā neko nenozīmē. Citi to eh, dzird, un, protams, ja mēs esam citu harizmātu sabiedrībā, tad nav nekāda problēma. Taču, kad mēs runājam par lūkšanu, ar cilvēku, kurš īsti nav ticīgs un nepiedalās harizmātiskajā kustībā, reizēm viņš var būt pārsteigts, jā, kas tā par eh, dīvainu runu? Eh, Bet lūkšanai mēlēs ir liels spēks. Reizēm svētais gars paredz dažādus notikumus, it kā mudinot mūs tajā brīdī lūgt mēlēs. Dažreiz tas ir atbalsts mūsu lūkšanai, kad šķiet, ka tā nekur nevirzās. Piemēram, mēs lūdzam par kādu, ir kāds sarežģīts gadījums, par kuru lūdzam, bet eh, neredzam nekādu uzlabojumu. Ah, eh, nu, Cilvēks, par kuru lūdzam, neko eh, nejūt, nav uzlabojumu konkrētajā situācijā. Nu, tad lūkšana mēlēs patiešām paver lielas lietas, un svētais gars iespējams spēja mūsos iedarboties mazliet dziļāk. Uh, man ļoti patīk lūkšana mēlēs, un es nevarētu iztēloties savu lūkšanu dzīvi bez šīs lūkšanas, jo tā sniedz tādu brīvību lūkšanu dzīvē, un ir daudz arī citu labumu, bet esmu dzirdējis uh, uh, iebildumus no cilvēkiem, mm, you know, gift of tongues, um, ka lūkšana mēlēs bija pārdabiska dāvana apustuļiem tā, lai uh, viņi varētu runāt uh, reālā šīs zemes valodās, kā mēs to uh, lasām vasaras svētku notikumā. Ko jūs uz to varētu atbildēt? Baznīcas vēsturē lūkšana mēlēs izpaudusies ir ļoti dažādos veidos. Apustuļu darbos ir aprakstīts, kā dažādas tautības dzirdēja savas valodas. Bet ja viņi vienā un tajā pašā laikā dzirdēs savas valodas, nevarētu būt tā, ka apustuļi runāja 15 valodās vienlaikus. Tas būtu viens liels troksnis. Bet es zinu cilvēkus, kuri, piemēram, lidoja uz Ķīnu un runāja ķīniešu valodā, kur viņi šo valodu absolūti nebija mācījušies. Tā ir acīm redzama svētā gara dāvana, ka viņi lidoja uz Ķīnu, sludināja kungu jēzu ķīniešu valodā, jo viņi nezināja, ko saka, lai gan nezināja ne, ne vārda ķīniešu valodā. Vēlāk Viņa nevarēja vairs runāt ķīniešu valodā, bet ķīnieši apgalvoja, ka viņi saprot, ka viņiem tiek runāts par kungu Jēzu. Arī ir arī tāda dāvana. Taču tāda parasta lūkšana mēlēs ir nesaprotama. Tas ir pirmajā vēstulē korintiešiem 14. nodaļā, kad svētais nu, Pāvils raksta, ka gars mūsos lūdz, bet prāts paliek neauglīgs. Šāda veida lūkšana mēlēs, ar ko šodien sastopamies lūkšanu sapulcēs, ir viena no daudzajām izpausmēm. Tas baznīcā izpaužas dažādos veidos. Baznīcai 2000 tūkstoši gadu, tāpēc mēs jau visu esam piedzīvojuši. Svētais gars darbojas kā vēlas un turpinās darboties kā vēlas. Ir arī pravietojumi mēlēs. Dažkārt lūkšanu sapulcēs gadās, ka kāds skaļi sāk bilst kādas nesaprotamas skaņas, un kāds no telpas otra gala pieceļas un sāk to tulkot visiem telpā esošajiem saprotamā valodā. E, I tak może być. Un tā arī e, var būt. Tātad Dievs spēj mūsos darboties. Jautājums ir tikai par atvērtību viņam un lai lūkšanā atveramies pret svēto garu kā patiešām klātesošu nu, nu, personu šeit un tagad. Jo tā mums ir vislielākā svētā gara dāvana, ka viņš padara Dievu šeit un tagad klātesošu ļoti konkrēti. E, ka mums tas nav kāds, kurš vienkārši kaut kur sēž un nepārāk interesējas par mums, bet gan konkrēta persona, kura ir šeit un tagad. Viņš ir mans Dievs, mans kungs, viņš mani mīl, un es viņu varu atpazīt it visā. Arī e, mēļu dāvana palīdz, jo tā ir lūkšana, kas atver mūs tiešai kunga klātbūtnes pieredzei tagad. Kā uh, saņemt mēļu dāvanu? Lūgties un lūgt, jo tā ir dāvana, to nevar iemācīties. Bet, ja varat atvērt savu muti, jo tā ir dāvana, kurā svētais gars izmanto mūsu mēli, mūsu runas dāvanu, tikai ieliek mūsos zilbes, kas var šķist muļķīgas no cilvēciskā viedokļa. Tā nešķiet kā jēdzīga valoda, bet gan tikai maza bērna agugu māmiņai. Svētais uh, Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem 14. nodaļā mm, runā uh, nevien par mēļu dāvanu, uh, bet arī par pravietojuma dāvanu. Viņš raksta, tas, kurš lūdzas mēlēs, ceļ sevi, But uh, the one who is prophesying is Bet tas, kurš pravieto, ceļ baznīcu. Uh, Ko īsti nozīmē pravietojuma dāvana? Uh, Pravietošana ir dāvana, kurā Dievs caur mums vēlas iedrošināt, stiprināt un celt savu tautu. Pirms nedēļas ar kādu priesteri vadījām rekolekcijas, E, Mēs aicinājām cilvēkus pavadīt laiku klusumā un klausīties, e, e, ko Dievs vēlas likt viņu sirdīs. Vēlāk cilvēki sniedza pārsteidošas liecības, jo dzirdēja, ko Dievs viņiem saka, un arī dzirdēja vēsti, kas bija adresēta citam cilvēkam. Pravietošanas dāvana ir tik pārsteidzoša, ka tās galvenais uzdevums ir celt baznīcu, tas ir celt kristiešus. Daudzi no mums esam ļoti pazemoti, nomākti un ir daudz depresijas, E, no, jakiś taki zdołowany, gdzieś jest mnóstwo depresji. Pravietošanas dāvana tiek izmantota, lai palīdzētu cilvēkiem izkļūt no šīs situācijas, kad Dievs parāda, ka Viņš ir mums, ka Viņš zina katru situāciju un spēj to izteikt tādā veidā, kādu konkrētais cilvēks sapratīs. Lai gan mēs, kas sniedzam šādu pravietojumu, varam nemaz nesaprast, ko mēs īsti sakām un vai tam ir lielāka jēga vai nē. Bet šim konkrētajam cilvēkam kāds tēls, kāds salīdzinājums vai pat konkrēts teikums, tajā brīdī tiešām var būt ļoti atklājošs un pacels viņu. Pārbūvēs kaut ko viņa dzīvē no drupām. E, z jakichś ruin, e, It īpaši, ja runa ir par jauniešiem, manuprāt, tā ir ļoti nepieciešama dāvana, lai viņi atrastu savas dzīves jēgu, lai viņi neskatītos tikai virspusēji un materiālistiski. Jo, diemžēl, mūsdienās ir ļoti izplatīts tas, ka mēs neredzam lietas no e, mūžības perspektīvas. Tieši pravietojuma dāvana atver mūsu priekšā mūžības perspektīvu. Uh, Dārgā uh, māsa, varbūt jūs atceraties konkrētu brīdi saistībā ar pravietošanas dāvanu, kad esat redzējusi pravietojuma spēku. Uh, vai nu pašas dzīvē, vai arī kāda cita cilvēka dzīvē, kad pravietojums ir izrādījies ļoti nozīmīgs. Um, was very, very important uh, for them. Vienkāršākais piemērs ir pravietojums, ko es dzirdēju pirmo reizi savā dzīvē, kas bija adresēts man. Iepriekš bija pārliecināta, ka pravietojumam ir jābūt reliģiskam tekstam. Bet meitene teica, ka viņa redz pieniņu attēlu. Un, un viņa man teica, ka es būšu pienene. Es atceros, ka skatījos viņu ļoti pārsteigta, ka taču runa par bioloģiju. <laughs> Es biju gaidījusi kādu augstāka līmeņa reliģisku skatījumu. Bet izrādījās, ka tas bija dieva paredzētais ceļš man. E, es biju daudzās pilsētās sludināja e, Polijā no austrumiem uz rietumiem un no ziemeļiem uz dienvidiem. E, esmu bijusi arī vairākās citās valstīs, un vispār katru nedēļu nogali, katrā nedēļas nogalē esmu kaut kur citur, un šis pienenes attēls šķiet ļoti spilgts. Es esmu tāda pienene, proti šodien te, rīt tur, kur vējš pūtīs. Tas ir visur, kur svētais gars mani e, sūtīs, lai es eju. Nedēļas nogales parasti es pavadu automašīnā ceļojot pa valsti, jo vienmēr kaut kur ir rekolekcijas, ko es vadu naudu. Ja nebūtu šī pareģojuma, es eh, droši vien nu, daudzus no šiem ielūkumiem nebūtu pieņēmusi vai arī ļoti negribētu atvērties šim braucienam, jo tas prasa ļoti daudz. Normāls eh, darbs nedēļas laikā, mašīna piekdien vai nu, ļoti agri sestdien, lai dotos kaut kur tālu un vadītu vēl kārtējās rekolekcijas, tad no nu šis pravietojums, šī pienene ir ar mani jau kādus 30 gadus. Uh, Vai ir kādi šķēršļi, kas var kavēt svētā gara darbību mūsu dzīvē? Manuprāt, ir divi šādi šķēršļi. Nu, Pirmais ir grēks. Lai arī mēs nevaram no tā izbēgt, mēs nedrīkstam tajā palikt, bet gan nu pastāvīgi nodot to kungam Jēzum, un otrs šķērslis ir nepiedošana. Daudzi no mums savā sirdīs nes daudz aizvainojumu, sarūktinājumu, takiej zgryzoty, tak, e, nastu. E, takiego obciążenia. Nu, Daudzi no mums cieš, jo, diemžēl, esam tikai cilvēki. Daudzi no mums esam piedzīvojuši kādas dziļākas prūces, dažādas sarežģītas dzīves situācijas, gan ģimenē, gan vēlāk kaut kur darbā vai ikdienas dzīvē. Es domāju, ka nepiedošana ir liels šķērslis, jo Jēzus izvirzīja piedošanu kā nosacījumu, lai mēs saņemtu piedošanu. Ja tu piedosi, tu to saņemsi, ja nepiedosi, tad nē. Tāds ir evaņģēlija vēstījums, tāpēc es domāju, ka tas ir lielākais šķērslis. Jo, protams, grēki ir pirmajā vietā, bet mēs visdrīzāk e, praktizējam grēksūdzi. Visdrīzāk, ja mēs esam iesaistīti lūkšanu grupās vai baznīcā, tad regulāri ejam uz grēksūdzi un e, kaut kā tiekam ar to galā tajā nozīmē, ka mēs to nodrošinām atdodam kungam Jēzum. Mēs ieaicinām viņu mūsu vājumā un grēcīgumā do tej našej slabosti i grzeszności. Natomiast Tomēr daudziem cilvēkiem ir problēmas ar nepietdošanu, jo viņi domā, ka ja es viņam piedošu, es apliecināšu, ka viņam ir taisnība. Taču nē, nē, tas nozīmē, ka es vienkārši daru to, ko darīja Jēzus, kurš karājoties pie krusta piedeva. Es bieži lūdzu cilvēkus parādīt rokas, vai viņiem jau ir rētas plaukstās. Ja mēs esam cietuši, tas nozīmē, ka mēs vēl neesam cietuši tāpat kā Jēzus. Tāpat, ja viņš varēja piedot tiem, kas viņu krustā sita, mēs varam piedot arī tiem, kas mums ir nodarījuši mazāku ļaunumu, pat ja mūsu e, acīs tas ir milzīgs kaitējums. Jēzus vienmēr ir cietis vairāk nekā mēs, un e, kopš viņš mūs piedeva, viņš ir e, mūsos, un viņam ir spēks veikt to pašu darbu mūsos, lai novērstu visus šķēršļus svētā gara atnākšanai. Dārgā māca uh, Tomaša, mūsu klausītāji dzirdēs šo uh, uh, interviju ap vasaras svētku laiku. Un šis ir laiks, kad mēs gaidām svēto garu. Varbūt uh, šīs intervijas noslēgumā may I ask you to pray for our listeners? Vai es drīkstu jūs lūgt aizlūgt par mūsu klausītājiem? Kā gars jūs vada? Uh, Vispirms, kas attiecas uz vasarasvētku laiku, es piebildīšu vēl tikai vienu lietu. Mēs šajā brīdī, šajā lielajā novennā gatavojamies vasarasvētku otrās tūkstošgades svētkiem. 2033. gadā mēs svinēsim lielo pestīšanas jubileju, jo mēs svinēsim divus tūkstošus gadus, divas tūkstošgades kopš Jēzus nāves pie krusta, kopš viņa augšām celšanās, kopš vasarasvētkiem un Euharistijas iedibināšanas sludināšanas. Lielā pavēle sludināt evaņģēliju, debesīs uzkāpšanu, vispār viss baznīcas sākums. Tātad runājot par vasaras svētkiem, apustuļi pavadīja deviņas dienas kopā ar Mariju lūkšanu augšistabā. Tagad mēs sākam, sākot ar nesenajām lieldienām, pavadīt deviņus gadus šajā lielajā novennā, gatavojoties šai lielajai jubilejai. Šīs novennas mērķis nav tikai lūkšana. Nebūs īpašas lūkšanas, kas mums būtu vienkārši jānolasa no svētbildītes. Bet runāju par to, lai visa pasaule iepazīst atpazītu ehm, Jēzu. Ideja ir tāda, eh, lai mēs sākam sludināt, īstenot Jēzus lielo pavēli un veidot mācekļus, lai nebūtu neviena, kas nav dzirdējis, ka Jēzus viņu ir ehm, izglābis. Lai tā ir mūsu dāvana kungam Jēzum, kā pateicība par šīm divām pestīšanas tūkstošgadēm. Tāpēc lūksim tikpat daudz kā apustuļi ar Mariju. Kungs Jēzu, mēs lūdzam Tevi pamudināt mūsu sirdis atvērties Tava svētā gara atnākšanai, Eh, esot kopā ar Mariju augšistabā, gluži kā to darīja apustuļi, lūdzot un gaidot. Tu apsolīji, pirms tika pacelts debesīs, ka sūtīsi svēto garu, un tu to izdarīji. Tu to izlēji pār baznīcu, tu to izlēji pār pilnībā, tu to izlēji pār katru no mums. Liet svētajam garam darboties katrā no mums. Dot iespēju svētajam garam mūs vadīt kalpošanā tavai baznīcai. Kalpot tiem, kam tas ir vajadzīgs. Lai rūpētos par apkārtējo cilvēku vajadzībām. Lai, ne, ne, lai nedomātu tikai par sevi, par savām vajadzībām, bet skatītos plašāk. Uz tavu baznīcu baznīcu, raudzītos kā uz mūsu uzdevumu. Tu gribi, lai visi tev tic, tu gribi, lai visi tevi pieņem, jo tu miri par visiem. Tu izlēji savas asinis, tu upurēji savu dzīvību, lai mēs tiktu izglābti. Dari mūs spējīgus šo pestīšanas žēlastību sniegt citiem, tiem, kuri vēl, vēl tevi nepazīst. Izlai svāto garu, jo bez viņa mēs neko nevaram padarīt. Piepildi mūs ar savu svāto garu, kungs, lai mēs izpildītu tavu gribu, kļūtu par mācekļiem, lai dotos tur, kur neviens cits nevar ieiet šajā pasaulē, kas šodien zaudē ticību. Šajā pasaulē, kas kļūst tik pašmērķīga, tik nomākta, tik nomākta. Taki bardzo przygnębione, taki Tu sūti mūs, kungs, celt, celt no jauna, nest tavu klātbūtni. Nāc, svētais gars, nāc, darbojies mūsos, darbojies tajos, kas šo klausās. Dod mums iespēju nest tavu spēku mūsu ģimenēm, mūsu darbā, visiem mūsu draugiem, visās mūsu sarunās. Nāc ik reizi, kad mēs tevi aicināsim abyśmy za każdym razem potrafili zapraszać tam Ciebie, Panie. Kungs, kad mēs atvērsim Tev mūsu sirds durvis lūkšanā, caur mūsu sludināšanu par Tevi, Atver mūsu kungs, lai Tavs svētais gars mūs vada, jo Tu dzīvo un valdi mūžīgi mūžos. Āmen. Dārgo radio Marija Latvija klausītāji, tu dzirdēji sarunu ar konsekrēto māsu Tomašu Potšebausku no Polijas. Ja tev patika šī saruna, un eh, ja gadījumā tu klausies šo atkārtojumā vai ierakstā sociālajos tīklos, tad padalies tālāk, varbūt arī citiem noder, varbūt arī kādus citus. Šī saruna var iedvesmot vēl vairāk atvērt savas sirdis kungam, svētajam garam – Ar māsu Tomašu Potšebovsku sarunājos es Māris Veliks un atgādinu, ka šodien turpinām zibmarietonu. Ja šis raidījums tev bija par svētību, ja kaut kas uzrunāja, ja kāds vārds pieskārās, ja saņēmi kādu iedvesmu, tad veids, kā tu vari pateikties Radio Marija, ir ar savu ziedojumu. Kaut vai tas būtu viens eiro – Šodien mēs vācam līdzekļus, lai Radio Marija šajā maija mēnesī varētu sekt visus tekošos izdevumus. Kopējā summa, kas šomēnes mums ir jāsavāc, ir 18 tūkstoši eiro. No sirds pateicamies ikvienam, kas jau šī mēneša laikā esat noziedojuši. Bet ja varbūt šobrīd mani dzird kādi, kuri to vēl nav izdarījuši un domā, kam tad varētu noziedot šajā mēnesī, kas būtu tas labais darbs, kur es varētu kalpot ar savām finansēm, tad apsver iespēju atbalstīt Radio Mariju. Tādējādi tu būsi par svētību daudziem citiem klausītājiem, kuriem varbūt pašiem nav iespējas noziedot, bet kuriem Radio Marija ir vienīgais veids, kā būt iesaistītiem baznīcā. No sirds pateicamies, lai Dievs bagātīgi jums atlīdzina. Atgādinu, ka ziedošanas informāciju meklējiet mājaslapā rml.lv sadaļā ziedo, un vēlreiz arī noslēgumā nosaukšu ziedojuma tālruņa numuru, uz kuru zvanot jūs ziedot 4,27 eiro un 27 centus Radio Marija Latvija darbības atbalstam. Tātad ziedojuma tālrunis ir 9 0 0 0 6 7 6 9. Atkārtoju 9 0 0 0 67, 69. Lai tavs ziedojums ir ieguldījums Dieva valstības veicināšanā šeit Latvijā, lai tavs ziedojums ir ieguldījums evaņģelizācijas misijā, lai tavs ziedojums kalpo par svētību neskaitāmiem klausītājiem Latvijā un ārpus Latvijas, un lai Dievs bagātīgi arī parāda savu uzticību tev, tavās finansēs, tavā darba vietā, tavā mājasaimniecībā un tavā ģimenē, lai Dievs bagātīgi tevi svētī. Paldies šajā brīdī Radio Marija kolektīva vārdā saku es, Māris Veliks. Kristus ir augšām cēlies! kafijas tas ir iztukšota. Izskanēja raidījums kafijas pauze, kas bija iespējams pateicoties jūsu ziedojumam Rādio Marija Latvija.